Súbete la mini falda hasta la espalda. Súbete la mini falda y sácate los tacos. Le regalo lencería fina y después se la saco. Las manos a la pared, mami, que esto es un atraco. Yo voy a dispararte, pero no tengo un draco. Súbete, sube, súbete las mini. Súbete, sube, súbete las mini. Súbete, sube, súbete las mini. Falda hasta la espalda. Ay, qué linda esta mini mini. Mamá, siempre me lo bikini, manda En la playa está tirada rosada morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay, qué linda esa mini mini, mamá. Siempre y bikini, kini manda En la playa está tirada rosada morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. Como ya que los 90, decimos no perdón y tú me tientas. Somos dueños del que un en renta. La botina se presta, no es manipulable. Y si tú intentas en la cara, te lo damos fin de 30. el único que la lleva a la luna y baby no sé qué hacer, me tiene envuelto mamacita, hay presupuesto que hay envidia y lo detesto y si ay que ella está enferma de la mente, me dice que pues tú eres de los dementes, pero el único me está caliente y no quiere que la suelte, la agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto y la playa está tirada, bronzada, morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. qué linda esta mini mini. Mamá, siempre amorosa bikini, bikini. Mamá, en la playa está tirada, bronzada, morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay, ay. Vente, que no andamos pato. Le compré tu cercaco, ya te odio, gamba, vete, la mojuaco. Pa' los gilas draco. Yo con mi copa antipaco. Le ready pa' que la cara saliste. Tómate lo verídico, ando con tu científico Te he tema crítico, rebótalo encima del pico. Ah, discúlpame lo explícito, vente olé, te al éxito, yo sé que te gusta lo ilícito, No te pa' que te rompa, ando con lo que no dolo todo tolopa, pone a rota la copa, la de enamorarse, todo a loco. que, que de este corte, nosotros Pa' que perre y lo cante, poco Infante.